ความล้มหายตายไป อย่าไปสิ้งความดีไปข้างหน้า เพราะธรรมะไม่ใช่ลูกบอลที่จะเตะเล่น ต้องนำมาพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติ กายวาจาใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสีย รีบชำระสาสางออกไปสิ่งใดที่จะนำความสุขความเจริญมาให้ รีบกอบโกยรีบเร่งกระทำบำเพ็ญ ลที่สุด การประพฤติปฏิบัติความดีความดีจะส่งผลให้จนจิตใจของตัวเกิดวิมุตหลุดออกไปจากสมมติจากโลกจากสงสารเมื่อถึงที่สุด วิมุตติพานอย่างนั้น มันไม่มีอะไร ที่จะก่อเกวนใจของตัว ให้ดีให้ชั่วให้จะให้หายไปอีก มันหมด ถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไร ที่จะให้ทุกข์แก่ใจ ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่คือถึงความบริสุทธิ์ของใจ เป็นอย่างนั้น ทุกท่านไปแต่นั้นพวกเรา จึงพากันตั้งใจปติปฏิบัติ รักษาใจวาจาของตัวจิตกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ก็จะหมดเรื่องสงสัย ความสุขอะไรในโลก ที่จะไปเสดเลื่อนลอย ขนาดความสุข ของความสงบของธรรมในได้พระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขัง สุขอื่น จากความสงบไม่มี ไม่มีความสุขอะไรที่จะปเสดวิเศษเท่ากับความสงบกิเลสตัณหาดังนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นี้ที่เจรนาศึกษาลงมือประพฤติปฏิบัติ ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ตนของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลา พอยุติเพียงแค่นี้เอวัง จึงจิตใจได้ในระดับขั้นดีเป็นระดับขั้ดี วรรค์กับทำแมงเดียวกันแล้วเขาบอกพิจารณาไม่มีทางที่แก้ไขให้เกิดสติปัญญาที่สอนใจของตัวให้ท่านให้ท่านี่ดีได้ หาจับสป็นที่คนกลัวหาคนขับสป็นที่คนกลัวคนไหนมีอยู่แล้วแต่ก็ยังเบ่กลัวคนไหนบ่ถือสาเขาจิตเห็นจิตจับตัวได้เหตุใจตามความอยากของใจมันจิตผิดอะไรหรือเหตุไปนั้นมันกันสั่น ก็แค่เป็นนิสัยมีเป็นนิสัยประจำตัวทั้งเสียทั้งเสียเรื่อไป คนอื่นคี่เป็นเหตุบท่านก็ได้อยู่ได้กินได้รับได้นอน น้ำใจที่เสือสาละหมกไปเรื่อยจะเป็นเงินเป็นเล่าเดี๋ยวี้ท่านก็เสีย อะไรองวัวพ่อมาเจ็บมาสิ้นมาสุขมาสบายให้เพราะความอยากของใจเอาเสียไปจนหอบหนอตายมันก็บอพ่อกับเรื่องของมันมันมีความอยากเหนือจิตเนื้อใจเย็นสั่นไรมันไปท่านปัญหาของกระจายปัญหาของหัวมันเป็นยังไง นั้นพระพุทธเจ้าเป็นสอนเป็นติทีประมังทำนองความสำเร็จเป็นทรัพยางยืดยินดีในสิ่งขงมีโยอย่าไปมัวมอบเืตุเพิ่มจนเกินเหตุเกินผลศาสนาของเสียนี่แค่ใดสั่งกับท่านไปแค่นั้นมันยิ่งดีในของมีอยู่เลยมันสุขมันสบาย มันเป็นมหาทรัพย์มีหน่อยใส่ไปตาม หน่อยเพอนตัวขวนขวยพยายามทำในทางสุจริต มันมีแน่แน่ถึงยิ่งดีต่มีตามเกิดที่ห้าหามาได้ในทางสุจริต ไปคิดงานได้ว็ท่านก็หัวใจหาทางเมยทางคิดทางสุจริตไป มันกะบอท่านมันแต่ว่ามันสิเกิดสิเสียเรื่อยไปหาทางที่จะลิบไม่ได้หาทางที่จะลิบไป ของสิ่งที่ควรดูควรเห็นนี่คือ้นสอนของพระพุทธเจ้าความเพียรความพยายามมันมีอยู่ในหมวดธรรมแทบทุกหมวดคนที่มีความเพียรความพยายามบากบันกระทำกันจริงจังพอเปลี่ยนพอไปถึงพอเปลี่ยนพอไปกะ ุจริตทั้งเสียทั้งเสียย่านท่ามโยเรื่อย ป็นไงไปเป็นไงไม่มีฟังมีฝาหักผล้ใดก็เอาหู้นั้นเดินไปบ้านแตกแสลกขาดผูยิ่งเขาหนั่นเขาก็เชื่อคนเชื่อคนเสียผู้ชายผู้นั้นก็เชื่อคนเชื่อคนเสีย เขาก็เลยากยี่ยแต่งการแต่งงานนั่นพอเอาแล้วมันถอดถิ่นมันไปเหยี่ยดู หากตัวระยะเวลา มันต้องการเท่านั้นเวลามันลดความต้องการลดความยิ่งดีหลังมันปล่อยจิตคือความโมมีสันตุถีเรายิ่งดีเลยก่อควบควมอย่าของตัว เป็นคนตัวคนเสียเขาของเงินท่องคือกันนะ นะ้มีความยินดีในของ้องเตัวยินดีในของของคนอื่นมันต้องเลือกประโยชน์ให้วามที่เขามีอยู่ให้ถึงรักษาถึงยินดียิ่งเอาไว้ยวะหาว่ายินดีนะแขนตัวบางงานขาตัวบางงานตัดจิ๋งนะฮะ ไม่ฮะดินมาตองแต่แล้วเท่านั้น มีเป็นตาเดินก็มีดีในอัดในำรรมหรือผู้เจ้าสอนมันถูกผีเจ้าหน้าในทางถูกผีเจ้าหน้าในทางผิดมันก็ผิดกินอีกคือผ่าเอาใส่ทำตัวละเนี่ยผีดของเรามันก็เป็นผลเป็นประโยชน์เอาใส่ไป นหัวเขาเพีงเขาเขาจะเป็นโทษ กายใจเขาให้กับทั้าแม่เดียวกันมาใส่ในทางที่เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์สั่งเอากินในกุศลคุณงามความดีได้เป็นมาเป็นหมายหัวใจจ้สาวกทั้งหลายเพ่นจะมีกายมีใจที่ให้เนี่ยเป็นสั่งเอาทั้งดีมันก็เป็นผู้ดีวิเศษขึ้น เป็นพวกม่านพวกเทวทัดก็มีกายวิจัยที่สันกับห้องที่เป็นเอาไปสั่งในทางตัวเอาไปสั่งในทางตัวก็เกิดเถิดเกิดไพ่ขึ้น เพื่อสีเสียอย่าไปคิดเราเนี่ยฟาฝืนฝืนท่าม้นสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่คนห้ามอย่าไปฟาฝืนท่ามสิ่งใดที่เป็นแนะนงในเหตุเหตุสั่งเหตุไปท่ามไป ถึงใจอยู่ว่าท่านถึงขันทุกขันสบายเ่ากบ มีความสุขท่านตามเอวัมีสังกัดเดินทางยังมองถึงจุดหมายปลายทางเข้ากับยิ่งดีเพราะเขาไปหลงทางแั่นี่ได้วันหนึ่งสิถึงในการทางหน้าเขาหลงทางบริเดินตามทางในจิตไปเท่าไหร่นี่ก็ถึงนี่ถึงจ้ามัน จีวกจีวนไปทำไมเสียเวลาเสียใจเสียเหยื่อเสียแรงไปประหอดวระถึงให้การสั่งคุณงามความดีใส่กายใส่ใจกับทั้งน้องเดียวกัน มันเห็ดมันทำมันกินกิเยาหน้า มันสั่ง บุญเกิดสวรรค์สัตว์ฝากเป็นเทวยุทธเทวดาก็ดีวิเศษขึ้นไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกายจากใจจากการกระทำมันเกิดขึ้นจากบนอื่นเราสอนเรื่องอยูแล้วกายว่าจาใจนี่ดูแล้วเราจิตตกแต่งให้เป็นอันใดได้ทั้งนั้น ให้ตกใจไปแล้วทั้ดีก็ดีก็จะเริ่ม ดี ของผู้นั้น เห็นอันใดนะอยากระเย็นไปตามทำานจะกุงอ้างความดีสิ่งใดมันสิสิ่งบุญเป็นสิ่งสมบเบียดเบียนตนแล้วคนอื่นนะท่ามไปมีดีความละอาย 一王。 ตายที่กันเขายังมีชีวิตดยู่สั่งเอาความดีของเขาที่ควรสั่งได้ทำได้ว่ามันเขาวัดเท่าจนโลกกัน มันสมบูรณ์อยู่ ง่ายๆหากหลายเท่านแล ส้นอย่างเขาเป็ส้นให้ก็สุขก็สบาย ่เอาคนห่อนคนทุกข์มันมีความทุขให้มันเย็นพอเบิ่งไหลอี่ที่กัน มบกพ่องไปเแล้วมัสมบูรณ์มันสิควรเพิ่มเติมมันสิควรแก้ไขทำรมะของพระพุเจ้าเป็นว่าเป็นเอตนาบุคคลหลอนของภายในางกายบนใจบนได้ไหมได้ดีให้แก่ สิเมื่อใดสิเฮามาถึงแล้วเป็นยังไงก็ไปที่กันกับเขาเนี่ยมันได้ดีมีทุนเลย เมานก็ว่าเจ็บที่ข้านทางคุณงามความดีแต่เขาบริลึกไหนว่าสอนใจของเรา พียรปฏิบัติบนหน้าเพื่อมุ่งนากมุ่งผลมุ่งความสำเร็จในพรรษา ือกันมันสิตายสิพังไปเมื่อใดขันคุณได้ความดีพ่อคนสุขโมโห่วแต่เหมือนยังมีเล่นดีถึงจะรักษาไปมันไม่รักษาเพื่ออีหยังรักษา ไปยังไงพอมันยังว่างถึงเวลา